aldiuntan, eh, tremideetako zerbitzu publikoa, da batez ere unkitoa, edo, edo gobernuak sintxikatzia erabaki duena, eh? bera intzin eh, beste, zerbitzu publiko hainitz bezala edo pribatuko lanko digoa bezala. Betiko baliabideak e, eh, baliatuz, langilean estatutua deus estatuz, enpresa beraren, SNCF enpresa beraren estatutua unkituz eto, eta sindikatu ere, eta zerbitzua bera deseginez. Zerbitzu publiko soko e, eh, borroka eguna izanen da, ez baita bakarrik e, garraioetako arazo hori, baina ere uh, bai osasungintzan eta ere egin batean uh, ezkuntzan Euh, badira euh, erreformak euh, indarrian sartuko direnak hor biziki fite. Uh, hara, bestalde trenbideetako langileak ebe borroka luze eta gogor batian sartuak dira, eta nik uste dut elkartasuna ere erakutsi behar diogula, hori baita be, langilean arteko ahma azkarren eta hundiena. Ils veulent venir à bout des fonctionnaires, à bout des statuts, à bout de ce qu'ils appellent euh, des privilèges. Donc c'est extrêmement grave à un moment où on a besoin plus que jamais de services publics et de réponse aux problématiques des personnes sur l'ensemble du territoire et ça je tiens également à le dire. Albezen bat behar dugu, eh, zoko otan zeurik eserritxu publikoa bakotxak eh, kusten du ari dela gibelerata, e, eh, zerbait nahi duelarik kusten da telefonan zomat denbora behar den pasatu. Oblietia gira zeite eitera defentsatzeko. Hainit e, zerbitzu ari dira urguntzen, e, elektrika mailan, eh, ez bakarrik e, publiko zibitzeko, baina hainitz, hainitz gauza, odion ara? Heldu den urtetik goiti, zergen deklarazioa eta ordaintzea, interneten bidez egin beharko dela kasu gehienetan, eta 2000 ko urteko urtarilaren lehenetik goiti, prelevema ala zurz edo zerga atxikitze plantan eman izanen dela, jornalarien dako eta beste zergat dun hainitzen dako. Guk uste dugu aldaketa guzi horiek hanizkeska eta kontseilu galde sok araziko dituztela jende xumeen dako, eta ordion urbileko bulego horiek zerratzearekin erabilze horiek beharko dute urgunago joan kilometro gehiago egin bere galderen erantzunak ukaiteko. Gainera orain, gure zerbitzuak momentuan mobilekoak ditugu, urririk emaiten ditugu, hitzordu gaberik eta datze plan horiekin gauzak bizikifite aldatzen ahalko dira, zerbitzu berak ukaiteko, erabiltzaileak beharko dute pagatu edo urunago joan, edo enpresa pribatua batzuen artetik pasatu. Adibidez, posta, zerga deklarazio laguntzaren dako, hogoita emiretziko proposamena. Ordion, arazoi guzi horien gatik, Pirine Atlantiko Finanza Publiko CGT sindikatak, besten sindikatekin, maiatzaren hoitabiko greba eta manifestaldira deitzen du,